twibarutse mutiro uno munsi tugaruka kuki uno munsi tugira kandi tugaruke kwikingirwa ry'umufungwa mbe ni gute umufungwa yokingirwa ni nyuma yaho kwigenekerezo rya kigarama mu ibohero rikuru rya gitega hadutse umuriro uh, bivuga yuko waturutse ku nsinga zitwara umuyaga nkuba za regidezo maze igice kitari gito cy'iryo bohero kirashya kiratokombera abantu batari bake ni ukuvuga mu itangazo ryashyikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu n'abantu bashika mirongo itatu n'umunani n'abandi itandatu n'icyenda bakomerekeye uh, muri iryo sanganya none ni gute koko umufungwa yokingirwa kuko naho aba ari umufungwa naho aba yaraciriwe urubanza hariho amategeko yabwirizwa kumukingira aho kumukingira tufatiye ku nyubakwa n'ibindi n'ibindi byategerezwa gutuma uwo mufungwa abaho nk'abandi hama agakorera icyo gifungo ciwe kuko giheze ararekurwa akaja mu bandi nibyo rero tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro Elia Kadogo ni waza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma reka mukanya duce tuduga wabereye mu ibohero rikuru ry'igitega ni umushingamanza fabiano segatwa natangiye ndamubaza nti ni gute umufungwa yari akwiye gukingirwa agateka kiwe eh, kameze gute kifashe gute umufungwa akwiye gufatwa nk'uwundi muntu wese w'umunyagihugu ari mu ngorane kuko burya umupfungwa naho yoba yarakatiwe keretse ubuhoho nibaza yuko benshi mu bagize isanganya batari bwakatigwe nawe yoba yarakatiwe aguma ari umuntu kandi baguma bamufata nk'umuntu ni ukuvuga rero agateka kiwe karubahirizwa ega igihano yakoze ategezwa kugikora icyo gihano nacyo ni icyo gupfungwa mugabo agapfungwa hisunzwe amategeko kandi agapfungwa agateka kiwe kazina muntu kubahirijwe ku igenekerezo rya munani eh, mu ntara ya gitega agasho turiwe ariko aho ikibazo umuntu yibaza cyane cyane eh, ni gute umufungwa yokingirwa turetse aho ku mategeko ariko agakingirwa no mu bindi byose nshatse kuvuga inyubakwa n'izindi tudafatiye gusa aho igitega no mu bundi busho ego turabye ibyo bintu byabaye igitega birababaje koko mugabo ni agisida nk'izindi je nibaza ko ari agisida nk'izindi mugabo barashobora kugira amatohoza kugira ngo barabe yuko atari agisida nk'izindi mugabo gushika ubu bavuga yuko eh, ari agisida nk'izindi habaye kurusirikwi hanyuma eh, inzu zirasha kandi murazi yuko muri iyi minsi sibohera gusa yahiye n'amasoko yarahiye byose hanyuma iyi agisida irashobora kuba mugabo rero naho habaye agisida iyo habaye eh, abantu bakomereka cyangwa bapfa baca baraba uwo muntu ajejwe izo nyubako uwo muntu ninde iyo kurusikwi yavuye ku kindi yavuye kuko hari n'aho ibintu biba bishaje cyangwa ibintu babipfundikanije nabi n'ibindi bintu byinshi ni ukuvuga rero yuko haca haba icyo bita eh, mu gifaransa eh, bayita impuridanse ni kutafata ingingo zose zikomeye kugira ngo iryo sanganya ntiribe ni nk'uko umuntu yoba ariko aragendesha umuduga hanyuma amafaranga acika akagonga umuntu araheza hakariha ah, umuntu araheza agatanga indishyi y'akababaro kuko bavuga yuko umuntu wese akosa ikosa araheza akashumbusha uwo muntu yagize iryo kosa ni ukuvuga rero abubatse iyo nyubakwa eh, mugabo urabona n'inyuma yo kwicaje cyane yo ku babirigi eh, bimwe bavuga ngo bategerezwa kwemeza yuko bayubatse neza ubu ntibyo bikirimwo kuko bimara gusa imyaka cumi nayo murabona ko yari imaze imyaka irenga mirongo itanu mirongo ibyo rero mugabo bategerezwa aho bashize abanyororo bategerezwa kwakingira cyane na rijya haba hariyo abantu benshi kugira ngo nk'amasanganya ntayo ntabe kandi murabona yuko na leta yaciye eh, ifati ya mbere kugira ngo ihoze amarira y'abo bantu kandi abasigaye baciye babaha aho bashobora gukika umusaya noneho na leta yavuze yuko izo nyubakwa zigira eh, zisanugwe neza kugira ngo ayo masanganya ntazasubire kuba hari ah, biyumvira bati hoba ari kare habaye kare cyane kugira hamenye icyatumye uwo muriro waduka isanganya rirava kuri byinshi n'umuyaga nkuba urashobora gutuma inzu isha mugabo icyo nticoboza yuko baguma bagira amatohoza kugira ngo barabe koko yuko iryo sanganya ryavuye kutamenya kutafata ingingo zi zishemeye ku bintu bishaje cyane byatumye hariho umuntu yoba yarakije uwo mucanwa ibyo rero byose naho bavuze gutyo ntibibuza yuko amatohoza abandanya kugira ngo bamenye neza icyo uwo muriro wavuye ko noneho n'ibyo bavuga ngo ni umuyaga nkuba yego birashoboka mugabo bategereza nabyo nyine kumenya aho waturutse iyo kurusirikwi yaturutse hehe bakabona yuko koko ari kurusirikwi cyangwa atari kurusirikwi mugabo bagitangura ntawoca avuga ngo bahaturiye utazi n'uwahaturiye uwo ari uraheze rero ukagenda buhoro buhoro ubu ni mugabo ejo bamaze gutohoza harashobora kwaduka ibindi bintu bibone biboneka neza cyane vyerekana yuko atari isanganya risanzwe ari isanganya ryatumwe n'abantu ibyo rero mugabo ni nk'uko twavuga yuko hataragera kuko itohoza bujya rirafata igihe kitari gito hari no hari n'igihe bashobora kwitura ku bahinga bazi neza ibyo bintu by'amasanganya hanyuma bakaheza bakabaha umuco ahubwo iki kintu batohutira kuvuga ubu Nuko uko ryoba ari isanganya riturutse ku bw'abantu kuko ntakiratuma kiratuma babivuga uno munsi ku bwanyu nk'umushingwamanza mubona ari icyicaro gikwiye gukogwa kugira koko umufungwa nk'umuntu nk'abandi akingirwe mu gateka kiwe urazi iyo upfunze umuntu uheze ukamufungira ahantu hashobora kuba heza mugabo urabona ubukene turimwo amabohero nk'uko bose babivuze amabohero ni arimo abantu benshi cyane ahubwo rero icyo kwihutirwa cyane kuko urabona nko muri abo bagize isanganya hari ngo nk'abo boba baramaze kwezeza mu ngabo ugasanga bagumye mu munyororo ku mbo n'iyi n'iriya ibyo rero byobabaza cyane kugira ngo umuntu yarejejwe agume mu munyororo gushika aho n'isanganya rimusangaho agahava basiga ubuzima ikindi cyihutirwa cyane ni uko abantu batoza barihutira kugira ngo bace bashira abantu mu minyororo nicyo gituma bujya iminyororo yuzuye kubera iki kumenga mu burundi umuntu wese barikora kumukurikirana kucaha cyaha icya mbere ni ukumupfunga oya ubwa mbere ni ukugira amatohoza ukaraba yuko uwo muntu koko icyo kintu uri kuramwagiriza hariho ibyemeza cyane yuko yaba yaragikoze ukamufata ufise ibyemeza nko mu bindi bihugu iyo umuntu yafashwe muri nk'uko hanyuma sentare ikamweza leta iramushumbusha kuko baca bavuga yuko habaye ugusamara kw'abashikiriza amanza uko gusamara rero ubu rero ni kunini cyane kuko abantu baramara imyaka bataraburana bataraje imbere ya sentare barindiriye gusa yuko bajya imbere ya sentare kubona umucamanza hariho n'abantu usanga bapfungwa imyaka myinshi ku bintu bidafashe none kubona umuntu upfunga imyaka ibiri ngo yaratukanye wowe ntiwumva yuko biri ari indenzarugero kandi uwo muntu akamara nk'umwaka imyaka ibiri ataraburana kubera igitutsi bya minsi yose nk'ibyo bintu rero ni nk'ibyo umuntu yakwiga kugira ngo amabohero hajemo abantu nyine bategerezwa kujayo abatategerezwa kujayo bakaguma hanze kuko nta tegeko na rimwe rivuga yuko umuntu ategerezwa kuburana ari mu munyororo arashobora kuburana ava muhira hanyuma icyaha cyamwagira bakamufata bakamupfunga mugabo ubu babafunga kugira ngo babe baratohoza mm, mm, si uko bigenda si uko bigenda umuntu urabanza ugatohoza hanyuma wabona icyaha kiramwagiriye ukamupfunga mugabo ntubanza kumupfunga kugira ngo uje gutohoza aho rero niho amabohero arunzemo abantu bakiri ko baratohoza hanyuma haheze umwaka haheze igi ngo ngo genda ureze mm. genda ureze kandi ntugumushumbusha ntumushumbushice ibyo rero by’ukuzuza kuzuza amabohero nibyo byategerezwa kujya imbere kugira ngo naho bo kubaka izindi nyubakwa ntiboshobora kubaka inyubakwa z'umurengera nta buryo buriho mu ngabo yaba hagenda mu munyororo abateguza kujayo hogiye bake izo nyubakwa ntabwo zikubakwa kugira ngo oh, cyari ikiyago rero twagiranye n'umushingwamanza fabien segatwa ku bijyanye n'agateka k'umunyororo mwumvise ibi bitari bike yadushikirije eh, nk'umushingwamanza yanonosoye ibijyanye n'amategeko karadiridimba rero ni ikiganiro canyu mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu akanya rero ni rwanyu inimero ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke ibiri na kabiri ibiri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu izo ni nimero za fixe murashobora kandi no kutwakura kuri irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu izo nimero murashobora no kudutora kuri watsapu koru sangwa ikaze rero kuri mwebwe abarundi muri hanze turi ko tugaruka ku gateka k'umunyororo ni gute yarakwiye gukingirwa ah, nubwo aba ari umufungwa mwumvise yuko amategeko yategerezwa kumukingira kuko ni umuntu nk'abandi ni nyuma yaho kwigerekezo ryandwi nk'uko mwabyumvise umuriro wadutse uvuye ku nsinga z'amatara mu ibohero rikuru ry'igitega abarundi batari bake barahatikira kuko mwarumvise ko ibitigira birenga eh, bigana kuri mirongo itatu n'umunani by'abahasize ubuzima mirongo itatu n'icyenda nabo barakomereka sangwe ikaze rero abantu barwana kenshi bivuye ku rubugu ukaza wumva mwege ngo ujya muhimbira iyo ngira ikigero eh. nibaza ko byoguha isomo rya nyuma ku bucamanza mm. bikaba isomo rya nyuma rya nyuma ritozopfa risubire kugaruka mu gihugu cy'u Burundi n'umurundi wese azorota n'uzovuka rikaba isomo rya nyuma rya nyuma rya nyuma bibaho bikaba mm. n'isoko rya nyuma ku mupolisi akamenya icyo ajejwe niba ari umupolisi akamenya ko ahembwa amafaranga y'igihugu cy'u Burundi ahembwa amafaranga y'abajya abanyororo nyine kuko bajya abanyororo bafise imiryango yabo abanyororo bafise imiryango yabo nabo mhm. nibo bari inyuma bageze guhemba abanyororo bakongera hakagera uwo munyororo kare mu burundi yari ahari umunyororo wo mu burundi wa kera byagenda gute byagenze gute guhera dushe ku munyororo byagenze gute guhera twubake purizo icyo kintu iyo mesaje ndayihaye perezida de la bwa butegetsi butatu buba bugize igihugu cyo bita legislative executive na judiciaire haba urwego rw'ubutungane ruba ruhari hakabaho ikosorero murazi yuko habaye ibyaha baca bagira aho bakosorera abantu si si sibyo ndiko ndagusigurira ariko nshaka kumbure uduge kwijambo mwarumvise uh, niba nk'umwanya atari niba mudukupirako ko mudukupirako muri kano kanya urabona ku mwanya ufise kuko nta wundi barambwira ari ku murongo rero imbere y'uko hakura uwundi ah. ah, jako rero kugira duce duhakanya n'abandi dutangure tuje muri esclavage hanyuma tuve muri esclavage tuje none tutangura muri bibiriya byanira gutangura kusigurira Bibiliya ndagusegurira bibiriya hanyuma rumva dufata umwanya nshagiye tuhama tuvuga tuti muduhe umwanya yaguye hanyuma tujye tugaruka muri escaravaje ukagaruka na papa wacu mwerere ugaca ku mwana wacu eh, banigaguye bagakuraho eh, magufuri imana ibahezagire muri mwese reka tugume kuco cyo turi ko kuko bimaze gutwara umwanya w'iminota itandatu ariko ntimurashikiriza icyiyumviro cyanyu mbabarira gatoya nshuti yaje mhm. ni tugerageze riba isomo rya nyuma ry'ubwicanyi butarenze intozore amafaranga abayarondera uri minisitiri uri giki nta mafaranga urusha abandi bantu nta nayo uzotora mu banyagihugu uzokwa muyatora ariko ntayo uzoshikirira wumvise yuko umushingamanza yashikirije yuko haracari kare y'amatohoza arashobora kubandanya ariko hagati aho ni umuriro wadutse uvuye ku nsinga za regide umuyaga nkuba n'igisida oya si ibyo ni fo ibyo ni fo ntibikunda ntibibaho iyo egisite ntibaze tuyisuzume yavuze ko amatoza umushinga w'amanza mwumvise yashikirije ko amatoza ashobora kubandanya ariko uno mwanya eh, amatoza agikorwa kumbure cyangwa yaraheze kuko ni igikorwa eh, cy'igipolisi wumvise ko umushinga w'amanza yavuze ati bishobotse urashobora kuzana n'abahinga ariko mu gihe ari amatohoza yashitse kuri ibyo wowe kumbure ushobora kubihakana ariko ufise iyo regide zo niyo yoza ikesipika uwo muyaga nkuba ingene wagenze bikagenda kuriye none ko regidezo ihembwa n'abanyagihugu ihembwa n'abanyagihugu ihembwa n'abadaprizoniye iwe we wumva yovuga iki iyo regidezo nta justice dukeneye iyo regidezo nizi vyexplique ivyo neza hanyuma justice nayize hanyuma polisi nayize mm. ava bikurikirana ku murongo hanyuma wowe nawe wenyine wowe uri umujurnaliste wowe nawe ucuza rero uvuge ibyo byabonetse mugabo umwanya umwanya regidezo ikinyegeje umwanya mm, mm, justice yinyegeje umwanya polisi yinyegeje umwanya umuprisonier yinyegeje umwanya umunyagihugu yinyegeje nta kintu na kimwe dushobora gushikako mm. nta matoho ama nibutse mwebwe muri ko muradutega abiri ko kumuro uronsa ako kanya akakura cyangwa akagira icyo ashikirije ni ukuduga ku ijambo ku kibazo tuba twababajije hama mugakoresha umwanya mugashikiza kumure n'ubutumwa uh, bwubaka igihugu bwubaka abarundi kugira kino gihugu cyacu. uh, ki nta wundi azocubaka atari twebwe nyine abarundi rero eh, na hanyu kugira namwe mufashe mu iterambere na cyane cyane mu kubaka kino gihugu cyacu ni karadiridimba akana kajya iwabo ikiganiro cyagenewe mu bw'abarundi muri hanze y'igihugu alo david muri canada nitwumvikana neza alo Alo muranyumva? Ah ubu ndabumva neza David ni impore ngaho iyotawa Ego ni impore cyane namwe ngaho iwanyu ni gute? Natwe turashima Imana akavura karagwa kagahita ibintu bimeze neza. barakomereka nk'uko byashyikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu uno munsi turi tugaruka ku gateka k'umufungwa ku bwanyu mubona ari gute umufungwa yarakwiye gukingirwa kanya ni rwanyu murakoze cyane kuri icyo kiganiro cyiza murakoze kuri iyo ntumbero mwaha ikiganiro mhm. ego icambere noshikiriza uko naho umuntu aba afunzwe kubera amakosa yakoze mm. arafise aguma afise uburenganzira aguma afise uburenganzira bwo gukingirwa aguma afise uburenganzira bwo kubaho mm ni ukuvuga rero um, mbere gikeneye kumenyekana nyene nuko um, amatohoza atubwira neza ibyabaye mm-hmm. hanyuma hagafatwa ibyo twita rekomandasiyo ni ukuvuga ingingo mm. zisununuye zokingira aho abanyororo baba kubwira ngo rijya barangizosubire kugwa hanyuma nka mm-hmm. ku ruhande rwanje n'ubu neza ingene Eh, kunyaruka gutabara bitihuta cyane mm. birambabaza iyo umuriro ubaye ku isoko y'ingozi ukumva ngo kizimyamwoto bikiranyuga iva mu kayanza mm. ni ukuvuga nibaza yuko mu bijyanye n'ubutabazi wogira ikintu gikorwa cyane mm-hmm. ku buryo kuri buri gisagara haba hariho n'imiburiburi izo modoka zitabara zitari nke cyane naho yubi imwe mugabo ikama ihari mu mwanya uwo ari wo wose kubera murazi yuko ibisida ntibiteguza mhm. ishobora kuba imodoka ishobora kuba isoko nk'uko twaraye tubibonye ryabaye ibohero ishobora kuba ibiro ishobora kuba inzu y'umunyagihugu ni ukuvuga igisida icyo ari cyo cyose kirashobora gushika muri iyo ntumbero rero yo gukinga no gukingira abantu n'ibyabo nibaza yuko leta itegerezwa ehm, kudisponibiliza uburyo bwo kurondera ibyo bikoresho cyane cyane byo kuzimya umuriro n'ababikoresha hmm. ico ni mu ca mbere icya kabiri ni uko rero twebwe nk'abanyagihugu twababaye twumvise eh, ibyabaye turindiriye amatohoza yimbitse hmm. atubwira ah, ibyo n'ibyo y'ibyabaye n'imiryango y'abajya abantu nibaza yuko irindiriye ayo matoza birababaje kumva umuntu yahitanywe n'igisida mhm. aho yarari aho yari afungiwe iyo umuntu afunzwe aba ajejwe leta leta ntitegerezwa kumukingira kugira ikingira abanyagihugu bose naho aba afunzwe afungiwe amakosa ubwo rero tuba tukeneye kumva amatoza atomoye y'ido n'ido y'ibyabaye naho rero nakunze kuvuga abantu umuntu uh, ndegure uwejeje kuvuga mu kanya mm. ni umusaba yuko yoza arakoresha amajambo meza y'urufasoni mm-hmm. akubahiriza abantu bose akubahiriza inzego agashikiriza icyiyumviro mm. adafatiye ku ishavu adafatiye ku kuvuga nabi ku kunegura ku kuvuga ibyo adafite ibyemezo mm-hmm. iyo si ingendo nziza nk'abarundi dukeneye kwirinda ingendo bene iyi mm-hmm. hanyuma tugatekana tukarindira ibyo tuzoshikirizwa hanyuma afise icyo afatira ko kugira ngo ashikirize ibitandukanye ivyo navyo biremewe yarakoze amatohoza yibi ivyo navyo biremewe ariko um, mwanunga gupfa kuvuga gusa ibintu udafite ibyemezo si si vyiza na gatoya bivuze mm. kuvuga abantu ico ndakigamije kubera vyangoye neza ivyo numvise uno munsi kandi si ubwa mbere ndavyumvise ndakebuye gusa kugira iyo ngendo tuyirinde tubandanye mhm. duterera ibyubaka imitima ibyubaka igihugu ibyubaka abarundi no burundi mwumvise no mu ntango nanjye ko nari nabishikirije eh, igihugu eh, kizokubakwa eh, na twese abarundi si umunyamahanga azoza kubaka kino gihugu rero nk'uko nabishikirije murakoze namwe kuri iyo nkibuzo kumbure mutanze ariko ngarutse kuri kino umushingwa umushingwamanza yashikirije ati namwe musabye ko amatohoza yobandanya ariko hari bamwe bamwe bavuga bati eh, kugira abantu bose ni gute bo kwifata eh, kugira umuntu wese arindire ayo matohoza abakorwa n'igipolisi abakorwa n'ubutungane kugira koko abantu ntibasubire kwitira amatohoza atararangira ni ukuvuga acaba amatohoza kompilekisi acaba amatohoza agoye um, asaba ubuhinga bukomeye asaba abahinga bakomeye nicyo gituma jewe no kwibaza yuko um, dutokenera yuko yihuta bufata umwanya ukeneye Um, ibibazo ku barikoramwo abarijejwe ibibazo ku bikoresho bikoresha ndibuka yuko nko mu minsi heza harasohoka amapoto ugasanga ipoto yaguye yakorotse ugasanga ibyuma by'umuriro um, kiri hejuru y'inzu y'umuntu ibintu bene ibyo ibintu bene ibyo nibaza yuko um, uyu mwuba wa mushasha ajejwe regidezo turamubona neza yuko ariko arasubiza ibintu ku murongo ariko arakora yitanga cyane kugira ngo asubize igisata cy'umuyagankuba ku murongo akosora ibyari byagoramye imyaka myinshi icyo nacyo si igikorwa cyoroshye si igikorwa cy'umwanya muto ni igikorwa gifata umwanya muremure ni igikorwa gifata ubuhinga n'uburyo bwinshi ariko icyo nemeza ku byo mbona ari ku kazi ari ku murimo ubwo rero twizeye yuko nawe nyine turamuteye ingoga abandanye eh, atorore ibitagenze neza muri icyo gisata ku buryo mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu myaka ari imbere no kuri ibisiga bitewe n'umuriro bizoba bike cyane bitazoba bikivugwa mu burundi hanyuma n'ikijyanye n'ibura ry'umuriro mu gihugu icyo nacyo um, tukibagiye ni ukuvuga uburundi bwose abarundi baronke umuriro wo gukoresha mu buzima bwa minsi yose murakoze murakoze cyane david mugire ibihe byiza ahiyotawa muvugana na kingi ari iyateri muri Grèce Kingsley yatene mu bugiriki isanzwe ikaze muri karadiridimba eh, nawe twari murakoze cyane mhm, nawe duga ku ijambo eh, nariko ndakurikirana naho ntari hafi nariko ndakurikirana mwene wacu david ariko aravuga mm. eh, ku byerekeye cyane abanyororo bagize mm. isanganya tabavuye ko igitega mm, turi ko tugaruka ku kuntu umufungwa yokingirwa uko biri kose nubwo bari eh, mu gasho nihereye kuri jewe singira uko navuga ko yara nari mfise mu byaranje yarafungiweyo mm. ari muri bajya bahiye mpore mpore turaguhojeje kingsley ndazi ko bitoroshe eh, abanyororo hmm. barakingiwe sishatse kuvuga ngo tubwire ntuze muba bishobotse twongera kopye kore hmm. ukuvuga tukigana ah, ibyo mu bihugu biteye imbere tukigana ibyino mu bihugu biteye imbere umunyororo arafise uburenganzira bwo kwivuza umunyororo arafise uburenganzira bwo kudafungura mu gihe icyo asabye batashoboye kukimutunganiriza umunyororo arafise uburenganzira bwo kunguruza urubanza n'aho aba ari mu gasho mm. mugabo sinibaza ko iwacu ariko birashobora kuba ariko bimeze sindabizi cyane ibyo mu ntuze iby'abafungwa birashobora kuba bimeze uko hmm. mugabo kimwe gusa nuko hari aho usanga n'uwinjiyeyo jya mfatiye nko kuba mu byaranje kuva yinjiye twagumye tukurikirana dosiye y'umengo baciye bayubika ahantu kuyubika mm-hmm. urumva yuburuwe yitaba imana sinzi ko yanabwiye n'umuriwe urumva rero hariho aho usanga abanyororo twebwe sinzi ko ari ubukene bw'abantu nzego bw'abashingwamanza kuko hari aho usanga umunyororo amara igihe kinini yamugasho adashobora eh, kurenguka nk'uko byategerezwa mm, umushingwamanza yari yagarutse ati eh, ntihabanze amatohoza imbere y'uko umuntu ajyanwa gufungwa ariko kenshi ubu gusanga umuntu afunzwe amatohoza akaba afunzwe nje guhagarika umuntu yitwa naka wowe woba witwa ku ego hari dosiye nimwe wowe uba iri aha n'aha n'aha ego ndazi yuko dufitaniye konfuri umuntu n'ubu tugende kuri komisariya kugira ngo dushobore kwiga dosiye iwawe hmm. mu gihe iwacu hari aho usanga umuntu twagiye utazi n'iyo ugiye wumva ushika imbere ku bene igihugu hari bene igihugu benshi ntibazi amategeko abagenga nk'ibintu biba mu gihugu ugasanga harabayeho nk'isakwa isakwa ku isi yose rigirwa rirafise amasaha riberako si umwanya uwo ari wo wose bategerezwa kugira isakwa mu gihugu mugabo nk'ibyo ugasanga bene gihugu ntavyo bazi n'umwana gihugu ugasanga amategeko amugenga ntayazi mu gihe utazi amategeko akugenga ntumenya n'ukuntu wagiye no mu gasho mm. niyo ugiye mu gasho hariho benshi bajya mu gasho ntibamenye yuko bafise uburenganzira bwo kuba bafise umuntu ababuranira akamara y'imyaka n'iyindi hariho n'abahita kwiberaho bavuga ati jewe ndi ndikondane akiberayo ubuzima bwe bwose naho bamurekura ngoya je baramaze kuma peripetite simva je nari nifise oncle wiwanje yarase kuvayo hmm. yarafungiwe aho nyene igitega ibomani baramurekuye kubera imyaka myinshi yafungiwe yavuze ati jewe simvayo hmm. baramwirukana agasubira akagendayo ati imyaka mbaye maze mu gasho ni myinshi gusumba iyo noza gusubira kuba aho hantu jewe abantu batanze urumva turakwiye kwigishwa tukamenya amategeko tugenga mu gihe widegembya kubera ikintu cya mbere kibaho ku isi kiryoshye ni umwidegembya kuba ufise umwidegembya hariho abantu babikinisha iyo widegembye uri hanze mhm. ukomeye rwose iyo umaze kwinjira mu gasho ukabona yuko hari uburenganzira bw'iwawe bumwe bumwe wambuwe kuko ubu uri cinya urinzi niko bavyita mhm. cinya urinzi mhm. nta bubasha na bumwe wowe uba ufise n'impudu mm. barakubwirakura turakwirakura urumva ntabwo bashya namwe wumva baba bakwambuye bwa buntu bw'iwawe mm. rero duhamagarira abene igihugu mm-hmm. ntibakinishe ukwidegemvya reka simabima umwanya w'abandi mm, nagomba ngaruke eh. ku kibazo mwavuze muti eh, uburundi bwari bukwiye kwigana eh, ibyo bihugu biteye imbere ariko kumbure hari ikibazo cy'uburyo budasa n'ubungana ariko kumbure ejo no hirya ku bijyanye n'inyubakwa cyane cyane za leta kuko nk'uko mwagiye murabyumva imiriro yagiye iraduka ahantu hatandukanye kumbure ejo uza wumva byadutse aha n'aha nk'ibijyanye n'inyubako ni igiki musaba cyane cyane eh, ni leta kuko niyo ibazwa iby'abanyagihugu ni igiki um, cyoba gikwiye gukogwa kugira izo nyubakwa zijyamo abantu benshi zikingigwe eh, zongere zikurikizwe amategeko hamwe atabisida nk'ibyo byosubira icyo twosaba leta nk'umubyeyi ni uko inyubakwa zimwe zimwe zifungirwamo abantu zosubirwamo mm. zigakorwa kugwe nk'ibyo bikumva ngo hoba haradutse umuriro umuriro ntawe cawutumye ufatwa ntawe yuko ari kubera ibohero ry'ibomani rimaze imyaka myinshi kubera n'iryo ku ku babirigi nabadage ntawe ati muri ntuze sisiteme desitarasiyo hoba harabayeho ingorane ku buryo ahantu hasha hose n'abantu bagahiramo ku buryo badashobora kugira ati tutabarize aba bafungiwe muri iyi karitsiye cyangwa muri iriya Mm. leta yari ikwiye gusubiramo inyubakwa cyane cyane amapurizo santarare kubera ntidufise menshi ndibaza ko hari igitega n'ingozi n'ibujumbura aho twitaye ko dufise impimba mhm. no mu rumongi mu rumongi murembwego mm, n'ibururi hariyo agasho naho hariho ubusho mugabo ntibungana n'ubwo bundi mm. kuko aho benshi hariho nabo bavana mu ruyigi mu ruyigi hari ibohero mugabo baca bati bamutransfere mu ibohero rikuru ry'igitega hmm. cyangwa bamutransfere mu ibohero rikuru ry'ingozi si ukuvuga yuko mu kayanza hatoba hari agasho kariho mugabo rero ayo mabohero makuru makuru yari akwiye gusubirwamo bibaye ngombwa n'amantuze ntibari bakwiye yuko abapolisi baza barinjira indani mu bizonze hmm. twari dukwiye kujya ku rwego ku buryo n'amakamera ajya indani abapolisi bari bakwiye gukorera hanze gusa barabira ku makamera umupolisi hmm. ajya indani kugira yiye nk'ubwiye bagashaka inyubako zisubirwemo kuko ushobora gusanga n'iryo ry'ibomani igitega ngaho rijamwo ryari rigenewe kujyamo abantu amajana umunani ubu hajyamo nk'ibihumbi bitanu rigenewe amajana ane mugabo ngo hariyo igihumbi n'amajana birenga umva niyataye birarenze nta n'uwuzi n'ukuntu baryama ntuzi yuko badaheruka kuronka za matera zimwe mandela yatanga mbega iheje mandela igihe yaza yaraciye mu mabohero baratanze amamatera ntawe uzi ko amamatera akiriho wumva ibi byose byari bikwiye gusubirwamo umunyoro akagira ega no kuba ufunzwe si ukuvuga ngo uca ufungirwa ahantu habi mhm. oya hariho ntuzi amadura amategeko amategeko y'uwaba mwama aba ari limitsi ntuba wigenga mhm. baba bakurunga isahani kugira bagukosore mugabo uba ufise uburenganzira bwo kuryama neza si ukuryama ahantu uvuga ngo ibiheri biriko birakugiye inkuzeye ibiki hmm. barategerezwa gukingirwa kujya ni ukuvuga wenda gukuye iwawe ndakubitse ngaha ndagukingiye kugira ngo wisubire ku mugabo burya buzima wari ufise iwawe ndashobora kubutunganiriza ahanyene wowe uri sindagushira ahantu habi ntugiri none nk'umunyoro wagwariye mu gashoro agafirayo leta ntiyaca imubazo hmm. kuko watwaye umuntu akomeye wategereza gusubiza ukomeye ntusubize uwafuye none mwaca muhamagara nyine ngo umunyarugo we yapfiriyeyo kandi yarafise uburenganzira bwo kwivuza mu gihe yari hanze leta mu gihe imuhagaritse kubwire mukingire muri ubwo buryo bwo kumukingira muri ubwo buryo bwo kubaka inyubako bakazisubiramwo bakagira aerasiyo bakagira inyubakwa zikwiranye n'abantu apana ntitupfe kubarundarundayo ngo nuko ari intubyeyi ngo nta tegeko na rimwe yakoze ikosa ngo ari ngo hariya ahagenewe amajana ane hacaje ibihumbi bitanu oya hatari uko naho leta nire itabishoboye n'ubu nivuge nishyire ku isoko iti turakeneye amantuza amapurizo purive uraba abantu ukuntu bakoroka bagira amapurizo purive ngaha hanze hakaba ubusho bw'abigenga yego ubushoboka bwigenga amanuza amamorgue y'abigenga ngaha hanze aruzuye mu gihe leta bishoboye ifite morgue idafite morgue hayawe morgue z'abigenga hayo prison z'abigenga mugabo zigatwarwa muri leta irafite kuntu baca bakora en hmm. murakoze Kingsley ya teni mu bugiriki mugira ibihe byiza murakoze no kuri izo ntererano zanyu murakoze cyane murakoze namwe duhana isango ku wundi wa mungu Oh, murakoze ni no kuri ako kamo ka Kingsley yatwakuye ari atene mu bugiriki turangirije ko kino kiganiro karadiridimba cuno munsi reka ngire ko nshimira